بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Əziz həmvətənlərim, əziz Azərbaycan xalqının gözəl övladları, müsəlman qardaşlarım, müsəlman bacılarım, Mən təzə tərcümə elədiyim Övladlarımıza namazı necə aşılayaraq, aşılayarıq adlı kitabı ilk dəfə türk dilində mağazadan alanda o kitabın adı diqqətimi cəlb elədi. Və mən o kitabı açdım, səhifələdim və o kitabı aldım. Sonra evə gəlib o kitabı diqqətlə oxudum əsər çox xoşuma gəldi. Həqiqətən də türk dilində adı belə idi. Cocuqlarını namaza nasıl alışdırırsın? Və bura bu kitab diqqətimi cəlb elədi. Əsəri aldım, oxudum, xoşuma gəldi. Buna görə də bunu türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə elədim. Əvvəldə dediyim kimi əsəri tamamilə oxudum. Həqiqətən də Allah Taala bu əsəri yazan müəllifdən ərəb müəllifdən Səid Əl-Kəhtandan çox-çox razı olsun. Çünki yazdığı kitab həm oxunaqlı, həm də bizim cəmiyyətimiz üçün çox faydalı bir kitabdır. Ən yaxşısı o olardı ki, əsəri birbaşa ərəb dilindən tərcümə edəydim. Yəni bu daha təbii alınardı. Ancaq çox təəssüf olsun ki, Bu əsərin ərəbcə variantını tapmadım. Amma Allahdan həm dua edərək, həm ümidlə, yalvararaq istəyirəm ki, mənə kömək eləsin. Bu əsəri ərəbcəsini tapın və bunu ən orijinal, ən gözəl üslubla öz dilimizə tərcümə edin. Bizim cəmiyyətimizin müsəlman təbəqəsi öz gələcək savadlı, dərrakəli övladlarını yetişdirmək üçün bu əsərdən istifadə eləsinlər. Ancaq indi türk dilində yazdığım, daha doğrusu tərcümə elədiyim əsərdən də inşallah mən arzu edirəm ki, ən xeyirli insanların qarşısına çıxsın bu kitab və ən xeyirli təqva sahibləri bu kitabı oxusunlar və faydalan faydalansınlar. Mən dediyim kimi bu əsərin ərəbcəsini tapmadığım üçün Türkiyə Nəşriyyat evi olan Karınca Nəşriyyatında 2004-cü ildə çap olunan və alim Yücər tərəfindən türk dilinə tərcümə olunan variantını türk dilindən Azərbaycan türkçəsinə tərcümə etdim. Türk və Azərbaycan dilləri arasında çox oxşar cəhətlər olsa da, bir o qədər də fərqli və mürəkkəb cəhətlər vardır. Və hətta bizim azəri türkçəsində olan e, yad kəlmələr vardır ki, bunları Azərbaycan türkçəsinə tərcümə elədim. Həmçinin türk dilindən Azərbaycan türkçəsinə tərcümə etdikdə bəzi problemlərlə qarşılaşdım ki, bu problemlərin də öhdəsindən gələ bildim. Bu kitabı tövsiyə edirəm ki, çox diqqətlə çox diqqətlə oxuyasınız. Bu kitabdan faydalanasınız və gələcək nəsillərimiz üçün çox faydalı namaz qılan, salih əməllər işlənən, salih övladlar yetişdirəsiniz. Allaha əmanət olun. Allah Teala daima bütün müsəlmanlara və həmçinin sizə kömək olsun. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.